Kaçık Permiso. Bueno, mis amigos, yo no voy a viajar, desde ya les digo, pero mi corazón va a estar con ustedes en el Chaco latiendo junto a ustedes y deseándoles todo lo mejor. Yo soy uruguayo y traigo un mensaje del Vilar de de Montevideo, como traigo de los amigos de Luján y los amigos chilenos. No hay patria para hacer amor. El amor de nosotros está en los pobres, desgraciadamente los malos gobernantes nos han dejado sin pan para todos los chicos, sin calzado y desnutridos. Yo les agradezco esta tarde que fiesta patria en mi corazón. Muchas gracias. Evet Julio Cesar'ın sözlerine kulak verdik. Julio Cesar da bizim gibi bir radyocu ve o da yaptığı radyo programında aşktan, arkadaşlıktan, birliktelikten ve direnişten bahsediyordu. Buenos Aires'te yaşıyor kendisi. Buenos Aires'te bir akıl hastanesinde yaşıyor. 10 yıl önce 8 yaşındaki kızını kaybetmiş ve girdiği ağır depresyon sonucunda kendi isteğiyle akıl hastanesine yatmış. Yaşamak, yemek yemek ya da evden çıkmak istemiyordum. Ailem beni anlamıyordu. Evde kalmak beni daha da hasta ediyordu. Ben de burada yaşamayı tercih ettim. Çünkü burada kendimi ifade etme özgürlüğüne sahibim. Hul affedersiniz. Julio Cesar, Jose Borda psikiyatri hastanesinde yaşıyor ve aynı zamanda da radyoculuk yapıyor. Çünkü onların Radyo Kolifata, Kaçık Radyo diye bir radyoları var. Daha doğrusu kendilerine ait bir radyo programları var. Kaçık Radyo fikri terapiler sırasında ortaya çıkmış. Hastalar bir kayıt aletini sırayla birbirlerine aktararak istedikleri konuda konuşuyorlarmış. Bu yöntemin terapilerde sık sık kullanıldığını, ifade hakkı ve bu hakkı birbirlerine devretmenin hastalara iyi geldiğini söyleyen Doktor Alfredo Oliveira aynı fikirden yola çıkarak Kaçık Radyo'yu kurmaya karar vermiş. Doktor Oliveira bu yöntemin ilaçlardan çok daha etkili olduğuna inanıyor. İlaçlar hastayı saf dışı eder. Oysa radyo insanları özgürleştiriyor. Hastanenin duvarları yok oluyor radyonun anteni bu duvarları yıkıyor. Bugüne kadar radyo programcılığına başlayan hastaların tam üçte ikisi taburcu edilmiş. Dışarıdan tedavilerine devam eden hastaların hiçbir de tekrar hastaneye yatırılmamış. Kaçık Radyo ekibi şimdi de televizyona el atmaya hazırlanıyor. Çünkü çok yakında Kanal 7'de yayına başlayacaklar. Kaçık Radyo aslında bir terapi yöntemi olarak ortaya çıkmış ama kısa sürede oldukça ilgi görmüş ve 12 milyon dinleyiciye ulaşmış. Kaçık Radyo dinleyicilerinden biri olan taksi şoförü Hector Eduardo Costa da şöyle diyor. Bence bu insanlar sanıldığı kadar da kaçık değiller. Kesinlikle doğru şeyler söylüyorlar. Bazen yazdıkları şiirleri okuyorlar, şarkı söylüyorlar ve kesinlikle son derece ilginç. Açık Radyo'da program yapan akıl hastalarından biri olan Hugo Norberto Lopez bu yayınların halkın eğitimi açısından da çok önemli olduğuna değiniyor. Lopez'e göre Kaçık Radyo akıl hastalığının ne demek olduğuna dair hurafeleri de alaşağı ediyor. Yaşadığım mahallede benim için şu deli adama bakın derler. Ama artık tam tersi. Sokaklarda bana sarılıp tebrik ediyorlar. Bu da insanların anlamaya başladığını gösteriyor.'' Şimdi de Kaçık Radyo'da, e, radyoda yayınlanan Romantik Radyo Tiyatrosu'ndan bir bölüm dinliyoruz. LT22 La Colifata presenta el radioteatro intitulado En busca de un amor. yo no quiero que seas mi esposo. Estoy enojado porque no me contestas. Julieta, yo trabajo en el borda. Me deben de seis meses y estoy preocupado. Por favor, enten, entendeme. Quiero que me entiendas. Por favor, te lo ruego, no, te enojes contra el de brillar. Que yo te quiero mucho hecho un sopapo con despacito en la vereda de mi puerta de mi casa. La sucursal en Punata, en Bolivia. Kaçık Radyo